ni välkomna till ett nytt program med Radio Kommunist. Programmet sänds av Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Richard Steinberg. Vill du ha kontakt med kommunisterna så är det enklast att gå in på www.skp.se. Ni som lyssnar över internet har hört det här, hör det här programmet på www.kommunist.se går ni in då på skp.se så finns där kontaktinformation till till eh, hela landet. Där kan ni också läsa vår tidning Riktpunkt som finns på nätet. Passa på att läsa den, det är en läsvärd tidning. Ni som bor här nere i regionen, ni tar naturligtvis och kommer till Malmö på Södra Förstadsgatan 132. Där har Burlöskommunisterna lokalt tillsammans med Malmökommunisterna. Och där är öppet varje onsdag mellan 19 och 21. Där kan vara öppet andra tider också men de är fasta tider. Då är ni alltid säker på att träffa någon folk. Vill ni ha, annars får ni ringa. Vi har telefonnummer 040 611 88 82. Och ni kan naturligtvis skicka mejl med frågor och, och så som vanligt. Och det skickar ni till radiokommunist eh, at kommunist.se. Ja, och så, så kan ni naturligtvis ringa in till studi studion också och ställa frågor. Och där är telefonnummerna 43, alltså 040 43 70 71 eller 43 70 70. Och där är ni naturligtvis välkomna. Idag, eh, jag ska först ta upp den om arbetslösheten. För de brukar ju alltid påstå att Sverige följer de mänskliga rättigheterna. Sverige är ett så jäkla bra land. Nu kränks de mänskliga rättigheterna för över en halv miljon människor. 252 000 människor är öppet arbetslösa. 150 000 ungefär är satta i olika AMS-åtgärder. Dessutom finns det 150 000 som är utförsäkrade, utförsäkrade och en del naturligtvis som inte bryr sig om att överhuvudtaget anmäla sig till A-kassan. De är inte inskrivna i A-kassan och de har ingen möjlighet att få bidrag så pass följer Sverige de mänskliga rättigheterna enligt FN-stadgan paragraf 23 som säger att var och en har rätt till ett arbete för sin och sin familjs försörjning. Idag hade vi tänkt att prata lite om varje det är festivaltider. Malmöfestivalen börjar idag. Imorgon börjar K-festivalen i Köpenhamn, i Nörrebroparken. Alltså det är kommunistisk festival det är KPD, kommunistiskt parti i Danmark och Danmarks kommunistiska parti som arrangerar den festivalen. Åk över där också för det är en intressant sök, minst lika bra eh, som Malmöfestivalen. Även om Malmöfestivalen är lite större. Men den pågår bara lördagen och söndagen. Börjar vid middagstid imorgon. Så där är ni naturligtvis också ett tillfälle att träffa kommunister om ni vill det. Och eh, ni kan också äta grillad lamm och grillad gris och allt möjligt. Och med anledning av den K-festivalen, för den drar folk från hela världen håller jag på att säga, K-festivalen, så har vi besök i studion idag från vårt stora grannland i väster, nu tänker många av er på USA men vi tänker på Norge för det är åtminstone lika långt som USA. Där är kanske inte så många folk där bor men vi har eh, med oss i studion här eh, lite både ungdomar och eh, medelålders här. Vi har Sven Håkon, vice ordförande eller nästledare som det heter på eh, norska i Norges kommunistiska parti. Vi har Jörgen Holde och han är ordförande i Unkom, alltså Unkommunisterna i, i Norge. Och vi har Fredrik Röe Brevik, han är viceordförande i Unkom i Norge, de Unkommunisterna i Norge. Vi har bjudit dem till studion, dels för naturligtvis att de är på väg till K-festivalen i Danmark, men också eh, tyckte vi att det kan vara intressant att se eh, hur eh, jämföra våra olika länder. För det är ju så naturligtvis att de också har eh, arbetslöshet där trots att de inte är med i EU. Så det är inte bara att man är med i EU som gör att man får eh, arbetslöshet. Men där finns ju andra likheter mellan Norge och Sverige. Och det är att vi bägge två har ett, eh, ett, ett eh, kapitalistiskt system. Det är kapitalisterna som styr och ställer. Och det är därför naturligtvis, det är ju det som arbetslösheten eh, beror på. I de socialistiska länderna finns det ingen anledning till att ha arbetslöshet. Men jag hälsar Sven Håkon, Jörgen Holde och Fredrik Röve Breivik välkomna. Tack. Vi, Jag vet inte vem av som vill börja. men Ni ska kanske vi låta ungdomarna presentera lite en omkom vad ni gör. Hur jobbar ni för eh, de unga människorna i Norge och berätta lite om vad ni gör? Ja, alltså jag heter Jörgen Hovde, eh, Hovde. så vi kan precisera det. eh, men eh, det vi, situationen till ungkom eh, är ju prega av det at vi ikke er det største Altså så store som vi ønsker å være, da. Og vi er i en gjenoppbyggingsfase, og de siste åra har vi jo fra at den gamle ungdomsorganisasjonen til NKP ikke fungerte, at uh, da har vi gjenreist ungdomsbevegelsen, den kommunistiske ungdomsbevegelsen i Norge, og uh, eh, bytta navn. Så det er jo det som uh, først og fremst preger oss, og, og det vi jobber med er jo da å rekruttere og markere så komme på banan då, för att bli mer betydningsfullt, då, eh, så att vi kan expandera oss og stötta den kommunistiska bevegelsen, inte sant? Uh, Jag vet ikke ja. Nei, altså eh, Det på EVA, För oss egentligen är det såklart att å ungdomen och arbetarklassen. Ungdomen är ju, vad ska jag säga, den mest utsatta delen av arbetarklassen. Vi är ju i Europa Vi är så lyckliga att få vara den mest mobila mest hva ska jeg si, usikre arbeidskraften. Det är vi som får deltidsjobben, som ingen andre vill ha. Det är vi som eh, forventes at det ikke skal være fagorganisert. Det är vi som förväntas att vi ska ge fan i eh, ja, om vi må plutselig møte opp på jobben eh, bare for å få en telefon samma kväll, når vi egentlig hadde planer. Kanske vi skulle møte kjæreste, eller kanske vi skulle på sjukhus, för den saks skyld. <clears throat> Det, det är ju ungefär samma situation för ungdomen eh, som vi har här i Sverige. I, I Sverige är ju 52 000 ungdomar under 25 år arbetslösa. Och de, många av dem är ju då, eh, alltså ungdomar, man har 35 000 som eh, får gå på olika praktikplatser och, och sådär. Och där är de också väldigt utsatta. Vi tog upp det tror jag förra gången om eh, alltså LO, eh, landsorganisationen har en sån ungdomsjour där de som har för ungdoms- och sommarjobb eh, kan ringa för att få rätta till sina problem. Men samtidigt så har ju många av ungdomarna anställts av bemanningsföretag och de gör liksom eh, Eh, hur man vill med dem. Och det värsta är ju att arbetarrörelsen, LO, nu har gått med på att eh, ändra i avtalet med bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen ska, innan har man haft principen alltså att det ska vara lika lön för lika arbete. Alltså blir en, en, en från ett bemanningsföretag placerad ute på ett företag så fick den samma lön som de som var anställda på företaget. Men nu har LO och mm, bemanningsföretagens organisation kommit överens om att de ska vara en förhandling med facket på den platsen. För de tyckte alltså att det var inte rätt om en 19-20-åring kom ut på en arbetsplats och fick samma lön som en som hade jobbat där eh, längre och det är den vanliga diskrimineringen som jag vet ungkommunisterna här i Sverige har tagit upp många gånger också. Jag menar, om man skickas ut på en arbetsplats och ska göra samma jobb som en som finns där så är det ju självklart att man har lika lön för lika arbeten. Ja, ja, det är ju helt klart. Eh, men det, det är ju lite av den eh, kapitalistiska ideologin där man, eh, eller, alltså man utnyttjar da mm. arbets-, arbeids arbeidstakerne, som vi heter på, kaller det på norsk, altså arbeiderklassen. Og arbeiderklassen blir da tvunget til å selge sin merverdi og gi bort store verdier av det de skaper, til eh, investorene og de som driver eh, de forskjellige firmaene, ikke sant. Og, da, og da, da, blir jo det den situasjonen at det er jo mer lønnsomt for eh, disse firmaene å leie inn midlertidig arbeid gjennom bemanningsbyråene, for du betaler mye mindre. Mm. Og du kan også Da var det sparke ut de som ikke gjør jobben sin ordentlig godt nok eh, i dems øyne. ikke sant? Så man, man blir jo da, kommer på toppen av det å bli utnytta som eh, menneske, vil jeg si. Mm. Man har jo rettigheter her til å ha arbeid og få lik lønn for likt arbeid, ikke sant? Ja. Vi spelar väl lite musik, sen släpper vi in Sven Håkan eh, efter dig från Norges kommunistiska parti. varje dag klockan halv sex. Måste gå till jobbet, byggbranschen där min kropp knäcks. Skäms lite grann för jag en minut för försenad. Deras lön får jag ändå bara 53 procent. Byta om, så på mig mina smutsiga kläder. Jobbet är perfekt när det är sånt här väder. Tar mina verktyg klättrar upp på ställningen Får späd på han framför mig Jag gör värsta fällningen, han snubblar Jag bara skrattar Shit, där kommer chefen, han med såna fattar. Dags att börja, jag känns varje dag Den här är en text som att jag kommer hem svag Den här är en text som att jag vill ha sex Jag visst, jag vill ha sex Timmar varje dag Den här är en text om hur det känns varje dag Den här är en text som att jag kommer hem sitter in i brodern alla Sveriges kommunistiska parti Burlöver och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Jag har många i studion så jag räknar inte upp alla namnen. Men jag kan jag gott än göra. Det är Viktor, Jan och Sven och Jörgen och Fredrik. De tre sista var från eh, Norge som jag presenterade innan. Vi ska fortsätta. Vi hörde lite om ungdomens situation i, eh, i Norge. Vi ska prata nu med Sven Ja, ni ungdomar får naturligtvis också vara med, om situationen för, för hela. Det är ju val i Norge till hösten och där är kanske mycket att säga om det. Vi får vänta till nästa år och hålla val. <laughs> Ja, i Norge så stiller eh, NKP till valg i eh, sju fylker. Det är valg till vår riksdag, alltså vårt storting. Eh, och... ursäkta, vad säger du? Är det inte åtta? vi stiller i sju. Punches. Uh, og det er selvfølgelig Det som er viktig for oss, er eh, kapitalismens krise og den økte arbeidsløshet, på samme måte som det er her i Sverige. Eh, I Norge har vi noe mindre arbeidsløshet relativt sett. Eh, kanskje sammenheng med at vi har hatt flust med oljepenger, og at det har påvirket en del av den innenlandske økonomien også i Norge. Så vi har ikke fått krisen helt på samme nivå som ellers i Europa. Men fremdeles så er det blitt en kraftig økning, og særlig da av unge menn innenfor bygningsbransjen mm. og innenfor industrien, som er konkurranseutsatt i forhold til resten av verden. Så det er en stor utfordring å øh, arbeide for øh, bedre kår for de som er arbeidsløse, og opprettholde lønn, eller altså opprettholde eh, sin livssituasjon når de er arbeidsløse. Dette er jo et problem som vi deler med Sverige. Yeah. Det samme problem og samme ordning i Norge som det er i Sverige. Det är ju, så, det är ju så här att i, i Sverige så vill man ju lösa den här krisen genom att pumpa in pengar i banksektorerna först och främst. Vi kommunister här i Sverige, vi tycker att detta är en helt felaktig metod egentligen att man tvärtom, genom att göra det här så förlänger man snarare krisen. Jag vet inte, hur, hur tycker ni i Norge? Ni går ju ändå till val så ni tar ju säkerligen upp just de här sakerna. Eh, vi eh, er av den samme oppfatning som det du sier, eller som dere har her i SKP, i, hos oss i NKP. Eh, det er dette er bare rett og slett på nesten på en måte å premiere bankene for en løssluppen spekulasjon som de har vært med på det internasjonale markedet och eh, som har gått väldigt eh, att man har förstärkt krisen eh, våldsamt den överproduktionskrisen eh, som vi har i kapitalismen den har ju ändå utvecklats av en rätt lång tid och den har blivit försinkad bland annat på grund av en del tilltag som kapitalismen har satt in för att inte få den akuta krisen. Men nu slår krisen kraftigt in över oss. Mm. Ja, alltså, väl, alltså, en ting är att vi har producerat för mycket eller att det har blivit producerat för mycket varor i förhållande till vad vi kan köpa, vi har prövat att sørge for at folk har råd til å kjøpe varene ved å gi de lån. Og bare satsa på at om 10-20 år, 30 år, så har de råd til å betale de lånene, fordi at da har alt blitt helt fantastisk, og globaliseringen har gjort verden til en sprudlende liten lekeplass for alle har masse penger. Eh, det har jo ikke skjedd. Nå får vi jo resultatene, fordi det er ingen som har råd til å betale tilbake lån for varer de har kjøpt. De kan jo ikke selge de varene lenger, for de har ikke vært det samme som de var. Og hvis, vi, hvis, vi gjøre, hvis man prøver den løsningen som de gjør her i Sverige, om å sette av enda mer penger til lån. Sånn at folk skal låne nye penger, så de får råd til å kjøpe nye varer. så vi får i gang økonomien igjen. Så det betyr bare at det eneste vi gjør, er å utsette krisa, samtidig som vi gjør, bygger den enda verre, til et senere tidspunkt, kanskje en senere generasjon. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor lenge det går an å holde på å låne ut penger. Vi, verden totalt skylder jo 80 ganger mer enn vi har av verdier allerede. Hva, hva er maksgrensa? Er det 100 ganger? 200? 500? På et eller annet tidspunkt så det må jo noen si stopp, eller få håpe det. Ja. Eh, <clears throat> du spurte om dette med hvordan eh, regjeringen i Norge håndterer eh, krisen. Der er det sånn at det ble sprøytet inn 350 milliarder kroner i første omgang av vår sosialistiske venstrepartirepresentant, som er finansminister, i Norge. Og eh, etter det så har man sprøytet inn 150 milliarder norske kroner. Altså 500 milliarder til sammen. Dette blir da en kraftig omfordeling til storfinansen av skattepenger som er tatt inn fra vanlige folk, og som da ikke kommer eh, folk til gode. Den politikken er vi selvfølgelig fullstendig uenig i. Og vi mener også at en totalt eh, uansvarlig bankverden burde heller få lov å enten gå til grunne, eller at man går rett og slett inn og nasjonaliserer bankene. Vi hadde samme problem i Norge i rundt 88, hvor det var store banker som holdt på å gå over ende. Og da var det pensjonsfondet i Norge som eh, reddet eh, bankene. Den gangen var det kun Postbanken, og den var veldig godt utviklet. Den er nå blitt ødelagt av eh, borgerlige økonomer. Eh, men den gangen så kunne alle de andre bankene ha gått konkurs, og vi hadde sittet igjen med Postbanken. Da behøvde vi ikke å gjøre så mye for å sosialisere. Da kunne vi overtatt hele finanssystemet. Men det ville selvfølgelig ikke sosialdemokratiet, så de medvirket til at våre penger ble brukt på en sånn måte at bankene overlevde. Det eh, är precis samma system som vi hade. Alltså det, om man säger, nej jag har sen eh, rödgrön regering. Här har vi en rödgrön opposition. Och de har stött den alliansregeringen som man kallar den här högerregeringen som styr i Sverige. De har eh, investerat eller satsat 1500 miljarder nu för att, att rädda bankerna. M med stöd av den så kallade oppositionen. Därför att de anser då också det var det viktigaste alltså att få igång finansmarknaden branschen och få eh, låta företagen men eh, men annars hörs det ju eh, kanske märkligt att prata om, om en överproduktionskris. Det är en överproduktionskris. Men man vet att mm, alltså 80 procent av världen, eh, inte svälter men 20 procent av människorna i världen eh, styr över 80 procent av det som produceras alltihopa. Där finns ju jättemånga fattiga människor som skulle behöva en stor del. Här eldar vi upp mat och eh, omvandlar det till bensin och allt möjligt. Där finns människor som går och svälter, kan aldrig äta sig, sig mätta och så. Så eh, likheterna är ganska så stora. Men eh, Jörgen vill också säga något. Och ja, det, det var ju på det med bankerna. För at eh, det är ju en ting som är eh, väldigt som i hvert fall jeg stiller spørsmålstegn til. Jeg, jeg skjønner jo godt sosialdemokratenes politikk, men det når man først gir eh, penger, da, og det er sikkert samme situasjon i Sverige, så har ikke den, de, den norske regjeringa har ikke da gått og krevd f.eks. å få 40 av eierskapet. da. I, eh, de har bare gitt penger, men altså, de har ikke da engang tatt deleierskap, noe som kunne gjort at de kunne kontrollert hvordan pengene skulle bli distribuert. Så jeg vet ikke om det har skjedd i Sverige, om de har gått in i eierskap i bankerna? De köpte en eh, bank som egentligen kanske var tveksamt om det var en bank, Carnegie. Eh, den, den eh, tog man över, alltså på grund av att de hade misskött sig och mm, på något vis, inte bara de hade misskött sig, men de hade misskött sig så grovt så där alltså det... såg man sig tvungen att gå in. Men den banken har man redan sålt tillbaka till de privata så den har man Ja, okay. Det var mer ett eh, finansinstitut egentligen än en, en, en, en, riktig bank kan man säga yeah. som användes till spekulation. Jag kommer in på att kommentera det Jan eh, sa i sted från SKP. Alltså detta med att det är reellt sett en kapitalistisk överproduktionskris, och detta är ju paradoxalt. Mm. Eh, vi har i vårt nya program som vi jobbar med nu eh, sagt att kapitalismens globala slaveri har gått ut på dato och att en annan värld är möjlig och att socialismen är eneste lösning på kapitalismens eh, kris. Eh, och eh, alltså kapitalismens krise och överproduktionskrisen finner sted även om de fattiga som sulter har ökat från 1 till 1,2 miljarder människor i 2009 ifølge FAO. De er fattige, sulter og, lever til den aller ytterste nød, men har ikke engang penger til å etterspørre kapitalismens produsert, produserte mat og andre nødvendighetsvarer. Dette er et tydelig bevis på at kapitalismen har gått ut på dato. Mm. Eh, jeg har en liten kommentar til. Eh, for eh, når du stiller spørsmålet om dette med å gi penger til bankene for at krisen skal løses, så er det andre ting man må gjøre hvis man skal gjøre noe selv innenfor kapitalismens muligheter. Og det er at den norske regjeringen etter krav fra fagbevegelsen har investert, som jeg kanskje også hørte at dere har eh, gjort i Sverige, 20 eh, milliarder kroner direkte til kommunene for at man skulle sette i gang aktiviteter, oppussing, forbedringer i skoler, eh, sykehjem osv., sånn at en del av de som man visste ville bli arbeidsløse innenfor bygningsindustri og annen industri, skulle ha mulighet til å gå over på den type aktiviteter. Men eh, detta är ju en helt riktig tankegang også mm. för oss kommunister. Och eh, då tänker vi att det er fordi när det är en överproduktionskris eh, och en kris i världen och finansväsendet inte fungerar, ja väl, så måste staten gripa in direkt och direkte og sätta igång tilltag. Och Vi mener da som kommunister att man gott kan tidoble det beloppet i norsk ekonomi altså fra 20 til 200 milliarder, og sette i gang aktiviteter som allerede er eh, under planlegging når det gjelder veiutbygging, utbygging av jernbane, forbedring av jernbanenett, dobbeltspor, eh, kaianlegg, elektrisitetsanlegg. Vi har snakket om i Norge at vi har gamle turbiner. Vi har jo masse vannkraft. Dere har også en del vannkraft i mm. Sverige, mm. og det er vi eh, heldige å ha. Men der har vi mulighet for å øke produksjonen f.eks. med en fjerdedel rett og slett ved å skifte ut turbiner osv. I dag er det sånn at Norge har oljepenger, vi har muligheter for å gjøre sånt. Det er samme, ikke helt samme situasjon i Sverige, men da kan vi eh, gå i gang og sørge for at det kan bli mye bedre for folk i Norge. Men da må staten gripe direkte inn. Det kan ikke være markedskreftene og bankene. Altså, Det er ikke penger til bankene som skal løse denne krisen. Bankene har vist at de ikke er i stand til å forvalte eh, midlene på en skikkelig måte. Ja, altså, sånn, I bunn og grunn skal vi si at den store forskjellen mellom å gi en slags krisepakke til bankene og det å gi penger til kommunene, er at hvis du gir penger til bankene For det første så betaler du bankene eh, for at de har gjort en feil. Du sier at de har gjort en vanvittig stor feil. Dere har latt dere bruke som instrumenter i spekulasjon. Dere har spekulert selv. Det er ikke det banker skal gjøre. De skal sørge for at folk kan få et lån så de kan få muligheten til å etablere seg i livet. Og det belønner man da ved å gi bankene vanvittig mange milliarder. Det, og hvem er det som betaler de? Det er jo skattebetalernes penger. Det er penger som du og jeg og alle andre har betalt til staten for at staten skal sørge for at vi har helsevesen, sosial sikkerhet og generelt hjelper resten av verden og hjelper alle de som trenger det. Mens la oss si, hvis vi tar og gir penger til kommunen, da, hva skjer da? For det første, i stedet for at vi gir penger til bankene så de kan slette sine egne lån eller eh, kan begynne å låne penger til folk, så folk kan kjøpe varer så de får økonomien i gang, så setter vi i gang viktige prosjekter som må gjøres, sånn som vi allerede har vært inne på, hva slags prosjekter det kan være, men også blant oppussing, så klart. Og da belønner vi de som gjør arbeidet, i form av lønn. De får lønn for det arbeidet de har gjort. Det betyr at de skylder ikke de pengene de har tjent, de har gjort arbeid for det, men de har samme mengden penger som de ville fått hvis det var gjennom lån, til å forbruke varer. Men vi slipper det samfunnet som vi har i dag, der folk skylder vanvittig store mengder penger fordi folk i stedet for å låne seg til å forbruke og leve, kan jobbe seg till det. Ja, men problemet är att en sån tanke är ju helt galen i ett kapitalistiskt system. För ett system har ju, det kapitalistiska systemet har ju mekanismer i sig. Och de mekanismerna kan ju självklart inte på något sätt reformeras bort eller överbryggas på något sätt. Utan det är precis som man sa för 150 år sedan ungefär. Att det gäller liksom inte att eh, på något sätt fixa de här felen. För felen kan inte överbryggas utan vad det gäller det är att skapa ett helt nytt system. Ja, välkomna tillbaka till Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Jag glömde förra gången att säga telefonnummerna till studion. 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 om ni har någon synpunkt på vad vi säger. Synpunkter får ni gärna leva men ni kan kanske ställa frågor eller om ni har någonting. Vi snackade innan lite om kommunekonomin också. Och det, det är ju så att eh, Sveriges regering har också anslått lite pengar till kommunerna. Jag tror det var sju miljoner eller någonting. Nu diskuterar man att anslå ytterligare fem eller tre. Vilket man... Eh, det finns ju de som är helt emot det. Till exempel Centerpartiet är ju helt emot det. De vill istället föra subventionerna direkt ner till arbetsköparnas fickor genom att sänka arbetsgivaravgifterna. Så därför, Men annars har ju kommunerna har drabbats eh, väldigt hårt av, av de nedskärningarna. De får aldrig de där stora rubrikerna när kommunerna gör sig av med en massa folk. Eller regionerna så här sjukvården till exempel. Vi, vi kan läsa i tidningarna om hur gamla får läggas klockan fyra på eftermiddagen därför att man inte har personal, för, för lite personal och, och de, i stort sett får de bara vara uppe fyra timmar om dagen ungefär upp och äta frukost och middag och kvällsmat och sen i säng så fort som möjligt för man har inte råd till att ha folk anställda. Vi läser om människor som ligger och dör i sina lägenheter eh, och får ligga där 14 dagar, tre veckor därför att eh, man har inte haft någon extra personal att sätta in inom inom hemvården och vi har köer på sjukvården, höftoperation får man vänta ett år på och eh, många olika. Det finns enorma brister inom den samhälleliga sektorn så kommunerna skulle ju naturligtvis behövt mer pengar och de har ju drabbat hårt av krisen just nu för att man har sparkat ut folk. Därför att man ingår i det där EU-projektet och då, eh, där är ju budgeten, alltså den, den delen av BNP eh, som är offentlig sektor får inte vara för hög. Och det innebär ju naturligtvis nu att BNP sjunker när kapitalismen är i kris. Det innebär alltså per automatik att man måste skära ner i den offentliga sektorn också. För annars eh, eh går man mot EUs eh, direktiv. Och det är Sverige är välkända för att man helst går längre än EUs direktiv. De är bland de främsta i klassen i det avseendet att säga. Så, så det med kommunala pengar, det driver vi också kampanjer om att försöka få till stånd. Men, men eh, men eh, både opposition och regering är ju rädda för att överskrida det där budgettaket. Men samtidigt ska man också komma ihåg att de här nedskärningarna i den offentliga sektorn, alltså det är ju inte bara så att den krisen har ju alltså lett till de här utan man ska komma ihåg att de här nedskärningarna har genomförts långt tidigare. Man har haft stora nedskärningar särskilt, eh, alltså man började lite på slutet av 70-talet men särskilt efter 1991 när Sovjetunionen gick under. Börjar man ju ta fram och eh, sax och yxa för hugga liksom i den offentliga sektorn och börja eh, sälja ut. Samtidigt har man ju också förändrat Eh, synen på hur staten ska fungera. Man har ju gått, man har ju gått ut och sagt att företaget Sverige och företaget Sverige ska drivas på ett visst sätt och, och så vidare. Och då har man ju gjort att man alltid, alla mer eller mindre samhälleliga funktioner ska ju gå med vinst ju idag ju. Och det har ju också lett till att eh, stora delar har, har fått göra nedskärningar av posten och så vidare. Och det är ju ändå rätt märkligt för att i oavsett om vi har gått in i en kris nu som är väldigt djup, som är kanske den djupaste eh, som vi någonsin har gått in i så är vi ändå rikare ju ändå någonsin. Och då blir det ju ändå märkligt att om vi är rikare än någonsin hur kan vi inte då ha råd med en bättre fungerande service, samhällelig service alltså än vad vi hade tidigare när vi <laughs> var fattiga och vi hade råd med det. Det är ändå eh, det, det, det visar ju egentligen att det handlar inte om att man inte har råd med det. Utan det handlar ju om att man har en helt annan syn på omfördelningen idag ju. Och det är ju det oftast vi kommunister agiterar ju om när vi sitter här på radion att uh, det finns pengar. Pengarna hamnar ju bara fel ju. Vill man ge pengarna till bankerna, visst, det betyder det automatiskt i sådana fall att, precis som du tog upp Jan, att man får vänta ju på en höftoperation. du får vänta och gå till läkaren i, i det tar dig att komma fram sex timmar istället för det skulle ta dig i, i två timmar. Då vet du var de pengarna är. De pengarna är, de är den, <laughs> precis som ni också sa, eh, ni från Norge, att ja, man har spekulerat bort pengarna. Ser man de pengarna? Hade man ju inte lagt pengarna där så hade det tagit en timme istället. Jo, där är mycket om, eh, alltså, men jag menar den här den krisen man nu hamnar i, alltså kapitalismens kris senaste har inneburit alltså att 80 000 människor har lämnat den offentliga sektorn Alltså bara för att de inte har fått eh, en, eh, en fortsätta till exempel. Man har slutat att ta in eh, vikar, vikarier. Om någon är sjuk så tar man inte in någon ersättare. Har inneburit. Vi vet ju att det är en långsiktig nedskärning av offentlig sektor. Det har ni ju säkert i, i, i Norge också. Alltså att kapitalet är renons på idéer brukar jag säga att de är. De vet inte hur de ska kunna skapa större profiter och sånt. Därför de har, det, egentligen utvecklar de inte ett dugg mer än vegeterar och, och då vill de åt den offentliga sektorn, alltså köpa upp skolor, sjukvård, barnomsorg och olika områden för att kunna göra profit på dem. Och det kommer att innebära alltså, alltså att eh, skattebetalarna får stå för att leverera in både skatt och, och som sen betalas ut till profiter. Vi brukar ta ett exempel, Gambro här, de sköter dialysbehandlingen, sådana som är njursjuka. De går, gör en vinst på 5-6 miljoner kronor per år. Det innebär ju att politiker politikerna plundrar skattebetalarna på 5-6 miljoner per år. För det finns ju ingen anledning för att vi ska betala in skatt som sen ska gå till enskilda profiter. Vill aktieägarna och, och andra göra profiter så får de göra det på andra ställen än på vår bekostnad. Än på vår sjukvård eller på vår skola eller något annat. Du, eh, ja. Ja, alltså en ting som är lite framhävet som eh, noe av det gode med Norge, som har gjort at Norge ikke har blitt rammet av krisa i like stor grad som mange andre land, det er at vi har en ja, relativt stor uh, offentlig sektor. Og det har jo betydd at selv om krisa har også har rammet Norge og slått ut mye, særlig produksjonen i industri og bygg, som du sier, og til og med toalettfabrikanter av alle ting, som folk ikke trenger toaletter lenger, uh, så, så har likevel alle som jobber i offentlig sektor, til en viss grad beholdt jobbene sine. Og det har gjort at vi har hatt en ganske stor del av arbeidsstokken som fortsatt har fått lön och fortsatt har kunnet kjøpe det de ska ha, och fortsatt kunnat betala allt de må betala. som har gjort att mycket av ekonomin har fortsatt som förr. För de som jobbet i offentlig sektor, har haft möjligheten til å leve et normalt liv. Mm. Och det som jeg också ser nu som vi får så mange ledige hender, alla de som sägs upp på jobbene sine, det är ju att vi har fortsatt en veldig stor mangel på eh, vad ska jag säga, händer i eh, offentlig sektor. Vi har ju väldigt många stygge situationer i eldrevesen, helsevesen, aksjonærer. Vi mangler politi, och vi mangler, sy ja, vi mangler det mesta egentligen. Och det är det er en gyllene möjlighet på en måte för oss att omskolera många av de som mister jobben sine, till att börja jobba i offentlig sektor och ta sig av andra som trenger det, och bidra till att vi har ett godt uh, samfunn. Og det betyder, i tillegg til at vi får ett bättre samfunn, så betyder det också att vi får fler folk som får en jevn lön, och som har möjligheten til å leve et normalt liv, och därmed hålla ekonomin igång, gang, hvis det er det Du kan eh, fortelle kanske et av de mest paradoxala tingene ved det här, är ju det Nav, da, som er eh, sosialtjenesten i Norge, och de som tilbyr eh, ledighetstrygd. De är ju underbemannade, och man har ju då i krisen kutta ner på bemanningen på en rekke kontorer. Mm. Og Det har jo da ført til at det er flere arbeidsledige, og de som da skal behandle det søknadene da, og hjelpe folk som blir arbeidsledige. Det er færre av dem, så de blir jo overbemanna, ikke sant. Og, og, du har jo fortalt om det at det er lange køer å, før man får utbetalt disse pengene, og det er samme situasjon i Norge, at er, eh, sakstida tar veldig lang tid. Så det man egentlig skulle gjort, er jo det motsatte, da, å tilføye Nav som institutt flere hender. Men man tar bort eh, hender og overarbeider de få som er der. Mm. Eh, <clears throat> eh, det er helt klart det finnes penger også i Norge selvfølgelig. Vi har eh, oljeinntekter osv. Og det er mulig å gi penger til kommunene, og da vil man sørge for at det blir flere, enda flere enn det vi allerede har. Vi har klart å opprettholde, men vi trenger absolutt flere, og det blir stadig flere eldre også i Norge. Mm. Det har vært brukt som argument for at man ikke har råd til å ha en god pensjon. Det er en helt annen sak. Vi behøver ikke å komme noe nærmere inn på det. Men eh, Norge har absolutt råd til å ha en god pensjon for alle. Men man har laget en reform i Norge som betyr at eh, vanlige folk som slutt, ikke klarer å stå fullt ut eh, til de blir 70 år, skulle bare mangle, eh, de eh, kommer til å tape kanskje halvdelen av den pensjonen de har rett til i, i dag. Men altså, det at eh, kapitalkreftene, altså kapitalismen, for at den skal utvikle seg og fungere, så eh, kreves eh, altså nye områder for profitt. Og eh, Det som har vært problemet, er at den fysiske produksjonen, vareproduksjonen, den stagnerte allerede på 80-tallet. Mm. Og Det betyr at man begynte å spekulere. Da begynte man med spekulasjon og handel med finansobligasjoner og, og, og papirer. Og spekulative prosjekter. Og det, Der fikk veldig mange en mye høyere profitt enn de ville fått ved investering i fysisk produksjon. Och dette här eh, blev altså et sånt, eh, eh, sånt pengespill som till slut en bubbla, som til slutt sprakk. Hvis man nå gir pengarna till bankerna, vem ska då bruke de pengarna för att skapa den aktivitet som ska skapa arbetsplatser? Det är ju ingen som är intresserad i det när du har en nedgående konjunktur. Det betyr man gör en ting. Man sikrer bankerna, man säkrar finansinstitutionerna. Och de rike som sitter og kontrollerer hele økonomien, de är säkrade. Men det sker ingen positiv utveckling i forhold til å skape nye arbeidsplasser. Så det eneste man kan gjøre, det er å sette inn og gi penger til kommunene, få større så osv. Men da bryter man med den utviklingen som kapitalismen selv ønsker. fordi på, i nåværende situasjon så ønsker de å gripe inn i å, å drive sykehusdrift, de vil drive helsetjenester osv. Stadig flere privatiserte områder eh, for å få høyere profit i denne situasjonen. Eh, men eh, heldigvis så har vi en fagbevegelse i Norge som hittil har klart å stå imot eh, privatiseringen og slåss mot den. Og til dels har den klart å presse den rød-grønne regjeringen til å støtte opp under en slik politikk, med noen alvorlige unntak. Jeg behøver ikke å komme inn på det her og nå, men det er fare for at den rød-grønne regjeringen kan tape for Fremskrittspartiet og høyrekreftene i Norge. Da vil vi se den samme politikk som Sverige har vært utsatt for nå i den senere tid, och det kan bli en ganska tuff verklighet för uh, våra arbetskamrater i Norge. Mm. Ja, alltså, alltså det jag vill bara säga kort det är ju det att uh, det är ju kun ett alternativ på det här och det är ju planekonomi oavsett hur mycket man justerar och prövar att rädda kapitalismen som system så Eh, vil jo fortsette med kriser og krisa i seg sjøl. Altså, hele systemet er jo et system som ikke fungerer, og det har vi jo nå sett de siste hundre åra. Mm. Så nå er det jo på tide, da. Det er jo, det er jo, kanskje grunnen til at vi er kommunister. At vi mener det at det er mulig å slåss for et annet system som tar vare på menneskene. Absolutt. Det er det vi behøver. vet du vad du vill va? Vill du kanske inte att allt går rättvist till va? Då vill vi ju detsamma och då är ju saken klar. Vi vill att det ska vara lag och ordning åt envar. Falla rulla mig! Men om du följer lagen så finner du rätt snart att sånt är konstigt vridet och inte riktigt klart. För vem är lagen skriven och skriven utav vem? Jag tittar i fyll nästa gång någon Gestapo-gris har fått någon att danka på. Så sätter du dit en jäveln med nummer och med kontroll. Sen får du väl byta yrke, <laughs> men vad spelar det för roll? Faderullan Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi har gäster med oss från Norge, Viktor och Jan och Sven, eh, nej, de vanliga studion, så är Sven och Jörgen och Fredrik här också. Vi har diskuterat och jämfört norsk och svensk politik vi, vi, vi, vi kommunister vi är överens både i Norge och Danmark och Sverige överallt att det som måste till är ju att man eh, slår in på en socialistisk väg. Det är fullständigt nödvändigt. Om man ska tro kapitalisterna och följa deras väg så kommer det naturligtvis till att gå åt helsike. För lite, eh, Sverige är ju i år ordförandeland för, eller inte i år, detta halvåret ordförande för, för EU och det innebär att man har massor av konferenser och sånt. I eh, den första konferensen man började med den höll man i norrk, Jönköping och det var då socialministrarna och arbetsmarknadsministrarna som skulle diskutera arbetslösheten och utanförskapet Var hon sitter eh, socialministern, det kommer jag aldrig ihåg men arbetsmarknadsministern Littorin, han berättar ju då alltså att EU kunde lösa problemet. Hur skulle man då lösa problemet med den ekonomiska krisen? Jo, man skulle se till så att fler kvinnor arbetar i, eh, i Europa. Alltså fler kvinnor ut i arbetslivet. Och sen skulle man för, förmå dem som blev äldre att fortsätta jobba lite längre. Det var det enda sättet för dem att lösa krisen. Och han påstod ju att eh, kapitalismen hade haft sju kriser sedan 1850. Nu <laughs> vet jag inte att visste jag inte innan att vi inte hade en, att vi har en arbetsmarknadsminister i Sverige som inte kan, kan räkna för om man räknar eh, sedan 1850 fram till 2009 så är det åtminstone eh, vad blir det? <laughs> jag kan inte heller räkna. Men om kapitalismen går in i en kris eh, ungefär var sjunde och åttonde år, det stämmer ganska väl det mönstret. Alltså, så länge kan man hålla det där pyramidspelet du berättar om, Sven, eh, igång. Men... Eh, vi eh, Eh, alltså till Norge har ju många, vi vet ju att Norge har klarat sig lite bättre i den krisen. Därför att det har ju varit lösningen för ganska många svenskar att eh, åka, ja ungdomar men även byggnadsarbetare, mm. sjuksköterskor och alla möjliga har åkt till Norge och, och, och jobbat därför där har varit möjlighet att få jobb och jag vet inte och det ser ju lite bättre ut i Norge nu än vad det än, än, än eh, vad det gör i Sverige. Och jag tror det är, är mycket, beror egentligen mycket på just den eh, som ni berättar om att man, där är man hårdare mot privatiseringar. Alltså vi har en kämpande fackföreningsrörelse mm. som ter, ser till att man inte eh, genomför så många utförsäljningar. Här har det ju blivit en eh, väldig mani på att sälja ut. Alltså det är socialdemokrater och alla möjliga som ska eh, skapa, man påstår att man ska skapa valfrihet. Alltså man ska ha, då, ha privata anläggningar och man ska ha privata skolor för att ha valfrihet. Men naturligtvis det är bara ett sätt alltså att överföra profiter till, till, till de andra. Det skapar ju inte mer eh, valfrihet. Man kan ju ha valfrihet i en kommunal skola. Ha olika former av pedagogik eller man kan ha valfrihet på sjukhuset också. Vi kan välja, få välja vilken läkare. Vi kan i varje fall få välja att få lov att komma till läkare veckan åtminstone. Så, så, så det blir ju naturligtvis svårare. Krisen slår ju djupare i Sverige nu när, när den har nått Norge också. Har ni något, vi, just det, vi ska börja prata om, vi är på väg till, ni är på väg till Danmark och där kommer till några svenskar också till att åka över och, ungdomar. Ungdomarna i, åker till Danmark för att hjälpa de danska ungkommunisterna, eller de, ja, de kommunisterna i Norge att eh, rekordera ungdomar. Hur tror ni det går? Nej, alltså, vi har ju förberett ett, ett eh, lite skriv som vi satser på å dele ut till alla ungdomar, så er vi där för att visa att det finns många ungdomar som eh, bryr sig om vad som sker i världen och som ser att en annan verden är möjlig. Og vi regner jo med at eh, vi greier å huke tak i ganske mange danske ungdommer. Og fortelle dem at det finnes et alternativ til det sviket som sosialdemokratiet driver med. Det finnes et alternativ til den inhumane politikken som høyresida fører. Mm. Og det mm. alternativet er sosialismen. Mm. Eh, det er jo sånn at eh, vi vil stå på en egen bod der nede, da, sammen med Egen stand. Ja. Altså egen stand. Eh, sammen med ungdommer da, fra Sverige. Og vi har eh, en del ungdommer fra Norge som kommer ned i morgen eller allerede er i Danmark. Og, og vi vil jo da stå sammen med de danske kommunistene der nede og få kontakt da, direkte med de ungdommene som kommer i nærheten av K-festival. Og vi regner med at de som går dit, de er jo interesserte, ikke sant? Så da, da har vi en gyllen eh, rekrutteringsmulighet til den danske kommunistiske bevegelsen. Ja, och det är ju så att det behövs ju fler kommunister. Det ser ju vi väldigt tydligt i, i samhället i, idag. Sverige har ju präglats av en väldigt stor passivitet ute på gatorna kan man tycka. Så även om det finns en hel del ungdomar idag som eh, ändå är ute och protesterar, särskilt när det gäller bostadspolitiken. Alltså, eh, ja, kommunisterna är inte stora i våra land. Eh, de har vært eh, store, og i dagens situasjon er det, som dere sier, et veldig behov for at eh, kommunistene får mer de skulle ha sagt, og får bedre kontakt med arbeidsfolk i de problemene de står i i dag. Så kan man se på EU. Hva skjer i EU? Når høyrepolitikerne får mer makt, som de har fått nå i den senere tid, så har du fått vedtak, antikommunistiske vedtak, og du har altså et arbeid for å svekke kommunistene. Er det tilfeldig? Nei, det er jo nettopp fordi man inser fra kapitalens eh, side at de som kan ta tak i de problemene som oppstår innenfor eh, systemets krise, det er kommunistene. Og kommunisten er den største faren for kapitalkreftenes videre drift, for nå har altså markedets selvregulering, det såkalte selvregulerende marked, er jo forsvunnet for alltid. Eh, de fleste har skjønt at det ikke lar seg gjøre. Og da har kommunistene plutselig løsninger som er farlige for kapitalen. Ja. Altså, det handler jo nettopp om det at vi har jo faktisk sett at jo mer tid som har gått med kapitalismen, jo mer aktuell har kommunismen blitt. Fordi vi har gått fra å ha et samfunn der krig var farlig, folk var redde for krig, og der arbeidsløshet var farlig. Men vi hadde ikke en så stor del av verden som sultet. Vi hadde ikke en klimakatastrofe sånn som vi har nå. Vi holdt ikke på å utrydde vår egen jord. Og det viser bara att vi kan ikke fortsette med ett system som ja, belønner att vi ødelegger vår egen jord, medan andra, arbetarna, arbeiderne, ta regninga. Vi kan inte ha ett system som belønner fascistisk opptreden från staten och från arbetsgivarna. Och det visar ju bara att Det revolutionära kommunistiska förbundet är mycket viktigare nu än det har vært noensinne før. Og altså, ikke bare trenger vi et nytt system, men det är faktiskt en skal si, en matematisk sannhet i Europa at jo større makt kommunistene har i et land, jo bedre går det med BNP nå under krisa. De eneste to landene meg bekjent, som går med positiv BNP nå i 2009, det er Moldova og Kypros, der kommunistpartiene styrer. Mm. så Hviterussland. Og Hviterussland. Og det viser jo bare at ikke bare vil vi et nytt og bedre system, vi, vi er faktisk det nærmeste du kommer en fungerende kapitalisme, kan man si, men det fins jo ikke en fungerende kapitalisme, så det blir feil å si. Eh, ja, Det jeg skulle si, er jo det litt med det Sven Håkon var inne på, da, og Fredrik nå, med at eh, kommunister blir jo hysja ned. Og nå som vi er i 2009, så kan vi jo bare se på all den eh, propagandaen, da, antikommunistisk pro propaganda, som har vært gjennom tiende. Altså, jeg som nå er 22 år, jeg har jo da Eh, siden jeg begynte å gå, holdt jeg på å si, og tenke, så har jeg vært vitne til eh, antikommunistisk propaganda. Og i tillegg til dette nå, så driver EU med disse vedtakene sine. Så det er jo et klart mønster, da, at man forsterker det her, ikke sant? Altså, jag, ska bara säga som avslutning där eh, vi var tiden nästan slut ja. Alltså antikommunismen, ja. Och så har ju man förstärkt de nyfascistiska och rasistiska krafterna. Ni har ju samma problem. Eh, Framstegspartiet, här har vi ett parti man kallar Sverigedemokraterna. Jag vet att Framstegspartiet inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra, men det är ett klart eh, rasistiskt parti som försöker nu vinna fotfäste. Som det ser ut i opinionsundersökningarna nu så ligger de på gränsen till att komma in i riksdagen. Vi kan ju naturligtvis bara hoppas att de eh, kommer så långt ifrån där som möjligt. Men nu har vi inte mer tid på oss. Nu ska vi åka ner till Malmöfestivalen och äta en lombitoburgare och på Viktor sjora Ja, med det så säger vi tack och adjö och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, till uppror manar vår röda fana vår röda fana Framåt kamrater, till uppror manar Vår röda fana som segern ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska segern nå Röda fanan ska mot seger gå Leve socialismen, leve friheten